ndabaramukije inshuti bakunzi mubandanya gukurikira ibiganiro bya radiyo televiziyo isanganiro ndabaha ikaze na cane cane mwebwe mudahengeshanya kubana natwe muri kino kiyago cyo ku nama musanzwe muzi umunsi nk'uyu amango nk'aya muri kano kanya tujya kurabira hamwe ingeneho tuzwi urudandazwa rukorwa mu kinywabi ku rubibe uburundi buhana n'igihugu kibanyi cy'u rwanda mu nama y'umutekano yabaye itariki cumi na zine z'ukwezi kwa gatatu bibiri na mirongo ibiri na kane imugina mu ntara ya cibitoke basanze urwo rudandazwa rwo mu kinywabi arakadaseswa ku kanyaru kagabura u rwanda n'uburundi ngo abarundi bajabukana urwo ruzi kugira bashore ibidandazwa byabo hakurya mu rwanda urudandazwa nk'ubwo rwaranavuzwe imbere y'ingingo yo kugara imbibe nk'uko tubisoma mu itororokanirizo ry'amakuru abepe byandika ko mu kwezi kwa kane bibiri na mirongo ibiri na gatatu ibiro ibihumbi bibiri n'amajana abiri by'ubutare bwa wolfuramite hamwe n'amagarama ijana na mirongo itatu n'umunani y'inzahabu zafashwe ku kanyaru mu karere ka kayanza bishikirizwa ibiro bijerwa ubutare mu burundi umuntu rero akibaza ati mbega bigenda gute kugira habandanye urudandazwa nk'ubwo canke mbere n'urundi ubwo ari bwo bwose biciye ku rubibe bwugawe ku ngingo yafashwe itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa mbere n'ubushikiranganje bujejwe intwaro mu gihugu hagati iterambere rusange n'umutekano n'ibidandazwa nyabaki cyane cyane bikunze guca ku nzira nk'izo hakwiye gukorwa iki kugira urwo rudandazwa rwo mu kinywabi ku rubibe rutuzwe ibyo ni bimwe mu byo tugiye guca hirya no hino muri kino kiyago cyo ku nama gifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe la benevolencia grand lac tukaba turi kumwe n'abatumire batatu jean de dieu bigirimana icegera cy'ubuserukira abadandaza ndengambibe mu ntara ya cibitoke uramutse nguha n'ikaze muri kino kiyago cyo ku murakoze ku nyakira rusiri urongoye ishyirahamwe orikome ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta amahoro cyane kaze muri kino kiyago gira impuzu n'impundu mu bantu turi kumwe kandi nawe Elio Ronald Boniza uri umuhinga mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu nawe ndakuramutse nongera nguha ikaze yego nanje ndabaramukije ndabashimira ku ikaze mu mpaye muri iki kiganiro yego cyane muri kino kiyago twari twifuje kuba kumwe na buramatari wa Cibitoke Kareme Bizoza ntiyashoboye kuturonkera umwanya Mu buhinga bw'ivyuma hari Alphonse Kubwimana na Jerome Ndayishimiye ikiganiro gihagarariwe na Vestine Butoyi kikaba kiremeshejwe nanje Leonce Bitariho nongeye kubaramutsa kaze Una Radio Isanganiro iravuga ibibazo byo mu karere k'ibiyaga binini Isanganiro ifatikanije n'ishirahamwe La benevolentia ikibazo cha mbere ndagitumbereze iwawe jean dodieu eh, bigirimana icegera cy'ubuserukira abadandaza ndengambibe bakorera mu ntara ya cibitoke hajya ku rubebe rwa cibitoke mu nama y'umutekano itariki cumi na zine z'ukwa gatatu basanze urwo rudandazwa rwo mu kinywabi ari ukuri kwigendera ku rubibe hagati y'u rwanda n’u Burundi kandi urwo rubibe rwugaye insiguro yoba ari iyihe ku bwawe nk'umudandaza ndenga mbibe. abakora urwo rudandazwa ni bande neza na neza insiguro ntubiha babikora na cyane cyane ko atamuntu turumva muri abo dusanganywe arafatwa kubera yagize urudandazwa bishimangira ko koko abo muri ACTF muri iryo shyirahamwe ryanyu ry'abadandaza ndengambibe atabaca iruhande bagakora ubwo bwo mu kinywabi mu kirundi baravuga ngo nta mwungu buri sato ibidahizwe mm. mugabo sinobyemeza kuko iyo afashwe mm. turabimenya kuko baraduhamagara mm. tukagira icyo tubafashije mm-hmm. uragira uti urudandazwa ndengambibe eh, ubwo mu kinywabi ni mu kinywabi nyene mugabo ego koko nivyo rukora n'ubwo mu kinyegero twavuga tuti abo badandaza bazi iminyuro kuko ahantu hugaye wumva umenga biteye amakenga bagira bati harugaye ku bw'itegeko ry'umutegetsi kanaka neza cyane barazi iminyuro bacamo kuko yaba baca ahantu hazwi bofashwe hmm. none ibidandazwa bikunze kuba bishoka muri muri biciye muri iyo nzira y'ikinywa bitwavuga ko ari nk'ibi ni bya bindi nyine bahora bajyana mhm. mu gihe imbibe zaba zuguruye mm. eh. cyangwa barashyira ko n'utundi nimba yahora adandaza inyanya ku mbure agashyira ko n'akandi kantu ako kandi kantu urumva nta he ni bya bindi nyine basanzwe bafise n'ibyo bajyana mu kinyegero twafata ko ijya ngingo yafashwe itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa mbere n'ubushikirangange bujerwe umutekano intwari rusange y'iterambere eh, iterambere rusange n'umutekano n'intwari mu gihugu hagati twafata ko hari abantu batayizi canke no kwica uruhande bakayirengagiza bakayafata minenego ijya ngingo barayizi neza cyane mugabo naho imbibi zitari zugaye mwumve ko urwo rudandazwa rwo mu kinywabi rwari rusanzwe rukogwa mhm. kugara imbibe rero ntaco byohindura kuri abo bantu basanzwe bakora urwo rudandazwa rwo mu kinywabi kuko basanzwe bafise inzira runaka izwi neza bo bazi mhm. bategerezwa gucamo mhm. ati ingingo yafatwa yareka ntaco bihindura Gabriel Rusiri muri muri Oricom ngo ntaco bihindura aho harakora urwo rudandazwa ndengambibe rw'ikinywabi urasanga aje arikika ahantu akarukora aka wumvise muri iyo mwumvise urudandazwa rukogwa mu kinyegero mu kinywabi mugabo rugaca ku rubibe rwugawe n'amategeko insiguro yoba ari iyihe biguha ishusho irihe hamwe uri hari ibintu bishaka nko kuri bitatu mm. nagomba mvuge muri rusange gishobora mm. kwita mu gifaransa de consideration generale icya mbere nagomba kuvuga ni uko ibintu byo gushyira ku ruhande mm. ku muntu muri rusangi ari kamere kiwe kuva akibaho kamere ka eh, muntu eh, ni kamere ka muntu eh. nicyo nokwita ko biri biri muri kamere kiwe hmm. guca ku ruhande ni ku muntu akoze aguma yarondera guca ku ruhande hmm. bivuye kuri kimwe twita legocentrisme ibyo rero haba mu bihugu bikomeye cyane mu bijyanye no gukingira amatungo y'igihugu hmm. no gushira imbere neza ya benshi usanga abaja mu mareta gutwara abandi no mm. muri adi mm. usanga bafise ibintu bimwe bimwe bagomba kuba bujuje atari ugupfa gutora umuntu gusa nuko yize mugabo eh, aba afise icyo bita moralité irreprochable ni ukuvuga atabara eh, umuntu ari we wese hmm. eh, ibyo rero barabyiga bakamuraba bakamusuzuma icyo ni ikintu cya mbere atakanenge utunenge ntitubura mugabo buri dukeyi barafise ibintu babanza kuraba twebwe rero iwacu si Eh, oya si ibyo biraboneka ko rimwe na rimwe usanga umuntu wese abantu bazi ko ari gisuma komvyo aterura mugabo gacu satwe muri societe iwacu hmm. tumuhe ikibazo ca mbere abatwara usanga bari muri ibyo bintu indongozi usanga ziri muri ibyo oh, kuko nabo bari mu rudandazo ubu sinzi mubizi nabo bari mu rudandazo igihe bari mu rudandaza rero eh, urumva ko nabo bari mu cyo mu gifaransa twita les acteurs mu rudandazwa kubw'igihugu cyangwa kubwagatwe kabo kubwigati kabo bari mu rudandazwa vyanka vyemerwa biri mu rudandazwa ibyo biraboneka icyo ni cya kabiri cya gatatu n'abadandaza nyine aya bitwa ko bihaye kudandaza aba twita re komersa foromere we foromere mhm. mugabo usanga bari mu rudandaza abo bose abadandazwa foromere ni ukuvuga abadandaza bazwi ba regisi barajya muri forode nabone mhm. baba badandaza batazwi ni aba bitwa re komersa inforomere bari dare inforomere nabo barimwo Mhm. abo gace usanga rero nabo eh, nabo nabo n'abagitere ba kabiri hari abagitere ba gatatu bo twitare paseri nibarya ya minyuro mwamye muvuga nibo bafashe mu bintu by'iminyuro nibo nibo bahaze gusuma nibo bahaze nibo bahaze imihora usanga iyo mihora bo bayizi mhm. bazi aho aba abajejwe intwaro batari muri byo mhm. barashobora kubakwepa gihe baba batari muri ivyo mugabo usanga benshi babazi kandi ugaca usanga ari ku mpande zibiri eh. ibyo ni bya ni konsiderasiyo ntuvuga ya kabiri konsiderasiyo jenehari ya gatatu nayo eh. ni ukuvuga ikintu cya rusange cyo namanza mu biganiro byanyu iminsi yose abagomba kubazwa bino bintu ntibigera baza sinzi ko mubatusha mutabatumira mugabo sinumva ukungene muri leta tugira tubabona ngaha twari twarondebura amatari wa cibitoke kumurondera byene ntibikwiye eh, urumva eh kumurondera ntibikwiye kandi no mukwega mhm. mugabo mwamurondeye hakiri kare mhm. hanyuma kubera iki none byama biruka iminsi yose mhm. jiwe nibaza ko mu biganiro maze kuzamwo kenshi abo bantu ntibigera baboneka baserukira leta twamatumva gusa bavuga batanga eh, icyo no kwita yotegerezwa yohamagara guza gutanga umuco kugira ngo habe deba kumvikane mhm. hariho itandukaniro ryo kugira icyo nita debadide mhm. ibi gucyazanya mu byiyumviro hamwe no gutanga ishahuri ubwira umutari bukwishure cyane cyane kubivugana n'abahinga mhm. igihe rutemera ibiganiro by'abahinga ngo habe debadide haba hari ikibazo gikomeye cyane nk'ubu turavuga ko badandaza nibo bari kuvyishura twese tubaha ururero bwerekana ko arabadandaza nk'ubu ugafata akana kuti wewe uhora udandaza hajya ndabizi bikagaragara bikaboneka eh. kuko kuko nk'ubu yatuvuze tuti ibinyobwa bya brarudi eh. isukari ya sosumo byose tubisanga mu Rwanda eh. tukaba tuzi ko hari abantu muri leta babidandaza baba abasitanteri baba ababuramatari baba abaki baba abaki harimo mw'abantu usanga ari abadandaza mwibuke mu ijambo rimwe hari ikibazo gikomeye mwa kino gihugu aho usanga abantu babujije ibintu uko biba ari busanga ahubwo babituma biba reka reka ntumbere gatoya kwa Eli Ronald Boniza umuhinga mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu akabazo ni nkako nyene urubibe hagati y'Uburundi n'u Rwanda rurugaye mugabo urudandazwa ndengambibe rwo mu kinywabi rukabandanya ruvugwa insiguro ni insiguro nibaza ko twayirondera ku mpande zose twabanza tukamenya impamvu urwo rudandazo rwo mu kinywa biruhari kuko rufise abarukora rufise ingene rukogwa aho ruhera n'aho ruhereza izo mpamvu hariho impamvu y'umuntu ku giti ciwiwe n'impamvu rusange kuko iyo ufise impamvu gutera gukora ibintu mukayihuriza ko n'undi muntu icika impamvu rusange ariko nibaza yuko na kenshi mu byagaragaye ababikora muri icyo gihe urayaronka barayaronka ushobora kuyaronka ukwezi umwaka imyaka ingahe mugabo kwa muyaronka mugabo iguma ari impamvu y'umuntu ku giti kiwiwe hanyuma impamvu nibaza nibaza ari yoba ari impamvu rusange ni ingane kumbure urudandazwa rutunganijwe muri rusange mm. uburyo bakoramo amategeko abagenga kagenga urwo rudandazo amakori bariha uko angana mm-hmm. ibyo bidandaza ayo baba birangwe n'ingene bagiye kubishora mm-hmm. aho babishora amafaranga baronka angana iki bayagarukanye bakibwa amatagisi angana gute mm-hmm. leta ibaterera iki muri urwo rudandazwa bakora kugira ngo biborohere gushora hakurya y'imipaka kuko usanga ari amafaranga menshi ku buryo bagarutse ngo bacuruze ibyo bintu baba bakuye hirya no hino bataheza ngo baronke icyo basigarana bonyine hmm. mugabo nibwira uno munsi nimba turi ko turabira urudanda turi ko turaba rukogwa hagati y'igihugu cy'u rwanda n'u Burundi rugakogwa imipaka yugaye nabyo nyine birafise umwihariko mm. kuko imipaka uno munsi hari imipaka tubona imipaka mugabo si abo bonyine kuko hari abari kumuhagarika kumbura batamuhagaritse kandi bazi ko aho hantu hagize bize reka nshya nogera mm. ngaho nyine ugifite ijambo nogeraho ababikora ko hoba hariho abantu agenda agakora urudandazwa mugabo azi neza yuko hariho umuntu yoba mukingiye kuko haragera igihe umuntu akiyumvira koko abo bantu urwo rudandazwa baragwikorana ibyo ni ko hoba hariho abandi bantu babifashamo ibyo ni ukuri kuko uno munsi umuntu iyo ariko apakira amato nangahe ntapakira ku mutwe naho iyo yatwara ijoro minsi yose ntabitwara mu ijoro mm. naho iyo bitwara rimwe mu ndwi cyangwa kabiri afise uburyo abikora mhm. ni ukuvuga ngo muba mukingira ntarinze kudoma kuri urutoki ngo naka na naka mhm. hari amategeko hari abayatora hari abajejwe kuraba ingene amategeko yubahirizwa mhm. ni ukuvuga ngo yaba abayatora abaraba ingene yubahirizwa yaba nabo bakora ubwo rudandazwa ntituvuze ngo ni banaka mu buryo bw'umwihariko ariko nabo barashobora kubibaza kubera kuko mu kazi bajejwe harimo gukurikirana ibyo bintu ingene biriko birakorwa nabo biriko birakorerwa kandi uno munsi uno munsi iki kiganiro kiriko kira turiko turatanga bino vyiyumviro hari abajerwe intwaro hariho na bamwe bakora mu nyabune imigwi ni myinshi ikora kugira ngo bakingire barabe bacungere urubibe rusanzwe rwugawe ku itegeko ryatanzwe ryashyikirijwe n'umushyiranganje jene nibaza ko abo bantu barashobora kuba bahari nk'uko badashobora kuba bahari hmm. kuko urudandazwa hmm. eh, urudandazwa rwo mu kinywabi hmm. ni urudandaza rukorwa mu ijoro abajene gardiye dorape sinzi ukuntu bivuga mu kirundi rujya rwaruka ruhagarariye amahoro mhm. rurashobora kubafasha kuko kenshi na kenshi usanga baba bari dufate nk'akarorero ahantu hari umupaka w'uruzi mhm. usanga baba bari hirya no hino ku nkengero z'urwo ruzi mhm. rero umva nibo bazoza gufasha ba bantu kubera baba bazi iminyuro mhm. hano bakabasigira ntiyaba hari akantu ko umuntu aba akingiwe buke buke iyo eh, urinze ugenda wicura birumvikana ko haba umuntu wizeye ko aza kugufasha mm. gutwara urudandazwa rudandazwa rwawe gaburiyeri usire hari bafasha abo badandaza canke urwo rudandazwa bwo mu bwa mbere kumure bari bari bagejwe kubikinga nakubwiye ko hariho imigwi itatu y'abantu bari mu bintu bya fraude yaba ku mupaka wo hakuno n'uwo hakurya igihe ati kugira urengane ndakujabutse eh, ndaguherekeze eh, utanga uzotangaya eh. hanyuma usanga bavuganye n'abapolisi hariya canke n'abaduwani hariya bakaba igihe rero batemeye abaduwani batagiye mu ivyo baba bazi izindi nzira ashobora gucamwo donc abo bantu bita abapaseri bajuwa bafise uruhare rudasanzwe mu bintu mhm. kuko usanga aribo bahuza iyo migubiri yindi mhm. rimwe na rimwe nk'abantu babasuma komvyi bagiye bakomakomeye ibintu babizana ku murango riva eh, bakazana ibintu muri muri Tanzania twe turigeze gufata amakamyo y'abadanazi bakomeye muri kino gihugu hmm. bakomeye no kuri televiziyo byaragiye ko icyo gihe twaratumye ko na minisitiri dore nteriyeri gihe yari eduard nduwimana hmm. turabiza n'ibintu byaje amakamyo ashaka kuri atandatu hmm. ni umudandaza none ukuri ndavugira ngaho ngabo arazwe yaravuye i Tanzania eh. ayo manu zaraza agashikira mu bintu bita les entrepôts sudwane ariko ivyo mu nyuma eh. ayo maze yarafashwa na mari gihe twumvise kubera ingufu abo bantu bafise zaragiye kandi atarakintu kubera abo bantu ni ukuvuga yuko n'ibintu biba biba ari ibintu by'abategetsi mhm. cyangwa bakora nabo bategetse bigaca biba donko bikingiwe n'abo bantu bonyine iyumvira ibidanzwa bikaza hari abantu bajejwe ivya duwani umuntu agira ati eh. urwo rudandazwa ndarukora nije eh. ndarukingira naho byinjiza byaraciye no ku televiziyo y'u Burundi n'amateleviziyo yani n'amaradiyo yandi ko twaciye duhamagara hmm. inzego zose ibyo bintu biraba ku murango biva hmm. ibyo bintu rero ntivyigeze bihera n'ubu birahari ikibazo hmm. rero rero mu ijambo rimwe hari biba ku murango riva kubera birimwo eh, abo bantu bakomeye hanyuma hakaba n'ibintu biba mu ijoro mugabo eh, ivyo vyose eh. biguma vyitwa fraude eh. ntiyitwa fraude kubera ibaye mu ijoro oya yitwa fraude kubera ikintu ikintu ki navugumye mbona iki kiganiro mugomba kigira gito mukagifatira ku badaraza bato bato gusa canke abantu ibintu byo ku mipaka gutyo nagombye kukubaza ibidandazwa vyoba bikogwa mu bica nagira mvuge eh, muri iyo nzira wewe uriko uravuga ngo imiduga ngo amakamya atandatu aje azira rimwe ntabaje mu imboga inyanya canke amavoka nivyo ndiko ndakubwira hmm. ayo makamyo zira rimwe hmm. ku murongo hmm. ashoreranye comme sirienete ukamengo ugaca usanga zashitse zaje mbere tuvuga amakamyo reka ndagwa akarorero twebwe haraheze nk'imyaka ibiri twarigeze gukora andosi y'ibintu by'ubutare hariho n'abantu bashaka kuri batatu b'abarundi bafunzwe hmm. ngaha bavuga ko bagize sosiyete ikura igije kugira ibintu by'ubutare hmm. hanyuma harafata indege ngaha ku kibuga cya bujumbura ngaha hanyuma hafashwe indege iyo ndege eh, ntiyafatiwe ngaho indege urambabarira bavuga ko yapakiriwe ibintu ngabwo bifatirwa mu rwanda hmm. iyo ndege mu nyuma turandika igwete kw’impapuro hafi zitanu zitandatu tuvuga ati batusigurire kuko icyo gihe ntabwo ko abarundi bafunzwe bo batatu hmm. mugabo bakava ko ibintu ubutare bwavuye i Kongo mugabo bwaje bugira fraude biciye ngahe Burundi mu nyuma bakava ko abarundi babigiyemo iyo dosiye mu nyuma bose amakuru twumvise nuko bose bari kuwabo bantu mugabo dosiye ica hariho n'abantu bari muri ivyo bavuga ko bari muri ivyo mwe marezima yaritavye imana hmm. yari uwatwara icyo bita via sociale ngaha mu Burundi hmm. ni ukuvuga yuko ibyo bintu biri mu bintu bisata byinshi cyane harimo ibijyanye n'ubutare hari ibijyanye n'ibidandazwa biva hanze ni ukuvuga reproduwi eh, importe eh, hakaba reproduwi importe reproduwi egisporte ni ukuvuga ibishogwa hanze bivuye mu burundi hakaba rero eh, n'ibisohoka hakaba n'ibidandazwa twirimira ibi twita reproduwi vivuriye mhm. nk'ubu ndabaha gasanzwe ubu mwa kino gihe hari ubukene budasanzwe n'iduka ry'igiciro rirengeje cy'ibintu bita n'inshuro hafi gatanu ubu ngaha mu gihugu aha mu gihugu cy'uburundi mugabo basanga inkomoko nuko ibyo bitungura atari uko bikenye mm. ariko ari kubera bigenda mu Rwanda mu Kongo no muri Tanzania mm. ivyo namwe mu bitohoza bazobibabwira mm-hmm. eh, ivyo tuvuze ibitunguru nuko twari kuvuga n'ibindi bintu byinshi rero mu ijambo rimwe igihe usanga umva byumvikana yuko aho hakujya nkaho mu Rwanda turiko turavuga birazinze biri ku mafaranga menshi gusumvira ngaho biri ku mafaranga menshi cyane hari n'ikindi kibituma eh. aho usanga uno munsi amafaranga y'agaciro mu burundi mm-hmm. eh, aya twita amadovize amadolari amashiringi y'amatanzaniya amanyarwanda n'ayandi mm-hmm. abantu bose bayadandaza uno munsi bafatwa nk'abadandaza urumogi ayo mafaranga ntushobora kuza kuyarondera mwe mu bitwa amabiro doshanje aya mazazo mafaranga ntushobora kuyaronka ngo bikunde mm-hmm. ntushobora kugenda muri beru beje muri banke komerciale ngo yaronke usanga rero yakora ubu byahindutse urudanzo rudasanzwe kandi nayo nayo ntiyafasha kugira ngo baronke ibyo bidandazwa aho rero uca usanga ibyo nabyo bica biba ikintu gifasha muri forode cyane gusumba Reka dongo rero hari ikibazo gikomeye cyane aho usanga n'abo bantu ngo bagejeje kubibutsa ari abadandaza nabo reka nsubize kwa eri ronald bonizani inkurikizi inkurikizi z'urwo rudandazo aravuga ngo amakamya atandatu ayo nayo muri orikome babonye ariko twafashe eh, kubura twafashe urumva ko tuvuga kumbure mu badandaza bato bato urudandazwa umenga ruto ruto njabukambibe ndengambibe mugabo rwo eh, mu ko bariho uruhombo mm. uruhombo nuruhe uruhombo ni runini cyane mm. ni runini cyane ushake ururabe dushake turabe mu mpande zose mm. zigize ubuzima bw'igihugu uraza gusanga mw'urwo ruhombo rushobora kuba ari uruhombo rutazi ubwo nyine ariko ari uruhombo ruca haba mu guhemba dufata abasirikare kuko abasirikare ntibacuruza ngo bunguke icyo bacuruza n'umutekano mm. amafaranga ntabona hanyuma n'abadandaza ndabagaruka abadandaza reka dufate abadandaza abatuzi ibidandaza eh, amahingura cyangwa ibikorwa byabo birarojisire eh. nabo abo bandi batazwi nibo turiko turavuga n'uruhombo bateza mu gihugu mm. nuvuga ngo uno munsi izo nyubako rusange z'igihugu mm-hmm. umunsi niyo muriko muragenda murabona ngena amabarabara canke inyubako za leta ikoreramwo mu buryo bumwe n'ubundi ingene zifashe mm-hmm. murabona ingene ikiyaga ca Tanganyika carateye kiratera uno munsi hari abantu bamwe bamwe bimutse badashobora gukumira ayo madega yose ku bushobozi bwabo bivuga mhm. ngo ibyo byose ni amaporoje yari kuba finanse na leta siribaze y'amafaranga yatanzwe muri aya mayinite ubwo ushobora gusanga bigoye kubera ko bisaba uburyo bwinshi ubwo buryo budahari mhm. hashobora no kuba hari izindi mpamvu nyinshi zitandukanye ariko izo nazo ziri mu zigaragara mhm. uno munsi ugerageje kuraba yo kuvuza abana bakiri batoya ku buntu mu mugabo uzosanga ibitaro biheraniwe na leta amafaranga runaka kubera ko aya mafaranga ntahari uno munsi abanyeshuri bakiri bato biga mu mashuri y'ibanze hariho gahunda yo kubigisha ku buntu mugabo amafaranga yategerezwa kuriha kuko abigisha bimvestishije radiyo isanganiro iravuga ibibazo byo mu karere k'ibiyaga binini ifatikanije n'ishyirahamwe la benevolencia reka mu nkundire nibutse abadukurikira yuko mu kiyago cyo ku nama cuno munsi turiko turabira hamwe ibijanye n'urudandazwa rukoregwa mu kinywa bikumbibe Burundi buhana n'u Rwanda neza na neza uruca ku kanyaru mu gihe ariko haheze igihe Burundi bwarafashe ingingo yo kugarizo mbibe abatumire turi kumwe ni batatu eh, Jean de Dieu Bigirimana icegera c'urongoye ishirahamwe ry'abadandaza ndengambibe bakorera mu karere ko mu ntara ya Cibitoke Gabriel Rufsiri arongoye ishirahamwe Oricom ryishinze kugwanya abajya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta hamwe na Eli Ronald Boniza numuhinga mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu mu nama buramatari w'intara ya Cibitoke yagirishije itariki 14 zo kwa gatatu imugina na ndabivuga bivuga harabaye ukugabisha yuko abohirahira bagafatwa babwirizwa babwirizwa guhanwa harimo no gupfungwa sinzi yuko mwa mwari kumwe muri iyo nama Jean de Dieu mugabo nk'ico kintu bagira bati abo tuzofata tuzobahana harimo n'igihano cyo gupfungwa ntuwo bari wo muti canke kumbure hari nibindi muri iyo nama sinarinda irimo mm. eh, ariko ugufungwa si wo muti wonyene mm. si wo muti wonyene kuko bisaba ko abakora urudandazwa rwo mu kinywabi mm-hmm. babanza kwigishwa bakigishwa biga mwe muhora mwigishwa canke muhora mwigishanya mwishirahamwe ACTF rya shirahamwe ry'abadandaza ndenga mbibe mwishirahamwe asetefu turigishanya mm. ko dukwiye gukora urwo rudandaza kuko rufise amategeko arugenga mhm. rero gufata uwaciye mu kinywabi bakamufunga mhm. rimwe n'inzira ahandi si inzira mhm. kuko ni ikintu gisaba ko habaho politike gabriel rusiri yavuze ati hariho abafashwe ryari mugabo inyuma y'igihe kanaka wasanga ba yego ni kubera ko eh, haba hariho ba bantu bafasha bano badandaza kandi ugasanga abo bantu bafise ingufu gusumbya bene gufata amategeko jean dodiyo biravugwa ko ikiro cy'ibiharage eh, hano mu gihugu usanga kiri hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana indwi ibihumbi bitatu gushika ku bihumbi bine gishobora kugugwa ariko amafaranga harugwa mu bihumbi bitatu by'amanyarwanda iyo kijabutse muntu ako n'akarorero n'akarorero kamwe kumbure muri bwinshi ayo mafaranga aba ari menshi uharuye mu y'uburundi ayo mafaranga y'amanyarwanda iri faranga ry'u rwanda riri hejuru y'iry'uburundi ubwo ngaho nta badandaza bashobora kubagira bati twe turagenda utwo dufaranga tubonetse tuducikane niba dufata nta kundi kwita nk'uko abivuze icyo ni kimwe muri byinshi bituma mugabo ikibituma cya mbere nuko uko kuntu eh, ibijyanye na forode eh, biba bimaze kumera nk'umugenzo mu gihugu kandi kamere ka muntu bavuga eh, kamere ka muntu mu bisanzwe amategeko aba ahari kugira ngo ashobore gukinga no mm-hmm. guhana mm-hmm. eh, niko eh, kamaro k'amategeko mm-hmm. mugabo kandi bigaca bitumwa n'uko kimwe na riko ndavuga singe no kivuga mu kirundi ramohare Eh, umutima w'ubuntu uba waramaze kuvaho mm. wo kubona inyungu ya benshi mm. aho kubona inyungu yawe eh, ku giti cyawe mm. twebwe rero tubona inyungu ziwe gusumba inyungu rusange ibyo ni bibazo usanga biba bihari n'ahandi hoho kurondera amahera y'agaciro ibyo nta rega ni inyungu byose ni inyungu ari amagahera y'agaciro cyangwa ari ikindi we waraba inyungu akuramwo uko byitwa kose mm-hmm. eh, abo bantu rero nk'uko nabivuze babona inda zabo gusa babona bonyine gusa ntibashobora kubona ikintu rusange kandi abo bantu uko nabivuze ubasanga mu batwara iyo rero yumvira iyo umuntu agiye guhagarara inyungu za benshi ugaca usanga aje imbere ubwa mbere guhagarara inyungu yiwe we wumva igihugu itakero kiratembagara abantu bose turorera muga ico kintu cuko egome umuntu guhaguraba inyungu ziyo gusumvya inyungu rusange umengura hagarara cyane ku kubatwara kuba ndabahagarara ko cyane kuko niwe bagomba kuba eh. erega mu bindi bihugu mm. umuntu aza gutwara abandi mm. abamaze imyaka ninyi n'imyaka yihwezwa mugabo twebwe baraba ingene wirutse mu mugambwe baraba ingene Eh, uririmba cyane baraba ingene eh, babyita umwenge wabo ngo gushirira baraba ingene ushirira cyane gusumvya imico n'imigenzo yawe ibyo rero siko byo ko byagomba umuntu atwiye kutwara abandi hariho ibintu kanaka agomba kuba yujuje none nkuko kugira hari abavuga none nk'ubusaba badandaza benshi n'abadandaza iryo jambo barizanye nabo bataniye no kwica igihugu eh. Eh, abo bari nk'abicaye mu bandi mu bisanzwe eh. ugiye gutwara ufungura ukabaho mu makori n'amatagisi y'umurundi hmm. y'umunyagihugu si no kumva rero ingene wewe uza gutwara hari mu ngo uze kudandaza eh. none si ndakubwiye ubu uyagenda urabe abafise ibitwita twita umudandaza yavuze ngo amamega eh. Eh, bimwe bya mega ssd ssd ndetse muri leta benshi atari muri leta usanga abagore babo mugabo ugenda urabe abagore baca nk'abana mugabo ugenda urabe mu mategeko mu ngingo ya mirongo ya mirongo ibiri n'icyenda y'iteko ryo kurwanya giturire ryashyizwe mu mwaka wa bibiri na gatandatu be n'itegeko byashyizweho mu gihumbi kimwe na mirongo umunani n'icyenda bavuga yuko kizira k'umuntu wo muri leta bangikanya amabanga n'urundi rudandazwa ingingo y'ijana na rimwe hamwe n'ubanibuka neza bw'inshingiro ivuga nk'umukuru w'igihugu kirazira kikaziririzwa ko hari ikindi kintu na kimwe atari amabanga y'umukuru w'igihugu akora kirazira ni ukuvuga uhereye ku mukuru w'igihugu ukagenda mukuru n'amashinga amateka nk'iguzo bose hmm. kirazira ko ari umuntu akora ikintu kinyuranye bavuga bati naho yaba ariko arakora akazi ako kose hmm. ahembegwa cyangwa adahembegwa hamwe nk'umurongozi nawe yogira ati je nkeneye kuba akarorero mu bintu by'uburimyi n'ubworozi ntumfanganye ibintu eh. ntaba akarorero hmm. aza kudanda cyangwa aza gukora akazi kagomba gukora n'uwundi oya wewe ajejwe gushira wewe ajejwe gusa gushiraho ivyo bita remekanizme mm. e, eh, gushiraho ivyo ni kwita ingingo mm. hanyuma akazihagararira mm. mugabo ng'akarorero mu gukora ivyo nyine ngo adandaze ngo arime mm. none reka ndagwakarorero niyaza kudandaza niyaza kurima cyangwa adandaza akoresha amatongo ya leta eh. we wafise ububasha bwo gutora itongo rya leta hari hose none ako karazo ko atanga baca bitwa rezome d'affaire ure femme d'affaire aho kwitwa rezome politique bimwe zo mu kinywa bituriko turavuga ku kanyaru kagaba u Rwanda n'u Burundi navyo gacu usanga birashikirwa erega sivyo ntibishikirwa eh. ivyo bica biba ico no kwitariza accessoire E. bice biba ama akiseswari kuko ni ibintu bito nicyo gituma navuze ni higanira umengo mwakimanuye e. deba muyishyira hasi e. muyitirira abadanaza bato bato mugabo hariho bakuru bari muri byo nicyo gituma mvuga ni ibi bintu turi turabivuga ubu nk'ibijyandijyandi mugabo ibi ni ibintu bikwegera igihugu mu bintu byinshi mu bijyanye n'umutekano mu bijyanye n'umutekano ntitwavuze ingaruka inkurikizi mugabo ibi iya birimo n'inkurikizi mu mutekano mu butunzi no muri kamere ka muntu kuko rimwe na rikunda kwita revarere morale revarere ni ukuvuga ibintu bigize umuntu iyo umuntu atakigira icyo yuba atagira icyo yibanga no kuba uri ndongozi mm. birabujijwe aho mbabarira cafati aho babikoze hose eh. amareta yarasambutse ni ni societe zirasambuka ntitwibaza ko bigera hiye eh, nibaza hmm. ngerageje kunganira cyangwa kuvuga ku yarashikirije hari ababikora bakabikora mu buryo bunyuranije n'amategeko bisunze ko aribo batora ayo mategeko bakanayubahiriza eh. ariko aho Jenny baza ko atariho nje guhagarara cyane kubera kuko turi ko tuvuga ibyubahirije amategeko eh. niba bitubahirije amategeko ahubwo tuvuga ingene bikwiye kubahiriza amategeko eh. kuba umuyobozi runaka yokora urudandazwa ibyo jesi ndabibona nk'ikibazo kandi n'ahandi birakorwa ahubwo igikwiye kurabwa hagati y'uwo muyobozi n'ibikorwa akora itandukaniro riri hehe hmm. kuko ibikorwa umuntu akora birafise ingene byubakitse hmm. birafise intumbero zabyo birafise amategeko abigenga n'umukuru w'igihugu n'igihugu biratandukanye hmm. uno munsi burarudi n'umuyobozi wayo biratandukanye ho kuvuga ngo umuntu akoreshe ubushobozi afise ahabwa n'amategeko yatoye cyangwa agejwe kubahiriza kugira ngo akore ibintu biri mu nyungu yiwe atari mu nyungu agatanga akazi ashobora kuriha ikori iryo kori rigateza imbere igihugu mu buryo runaka mugabo niyo yajya gukora ibyo bikorwa habeho itandukaniro ry'akazi ajejwe ayongere habeho n'intuze mm. nimba ibyo bikorwa ariko arakora by'urudandazo bifise aho bihuriye n'ubuyobozi bwa provensi mm. akitwaza ubwo buyobozi bwa provensi kugira ngo ibikorwa byiwe bikorwe mu buryo butandukanye bubyara inyungu gusumba abandi aho n'ikibazo mm. ariko ashobora kuba ari umuyobozi wa province mhm. hanyuma sosiyete afise cyangwa sosiyete yiwe cyangwa urudandazo akora rufise uburyo rutunganyije mu buryo bw'abaruhagarariye mu buryo bw'ingene bakora mu buryo bw'ingene bubahiriza amategeko mu buryo bw'ingene ibidandazwa byiwe aho biva n'aho bija ingene bigenda ibyo byose kuko na obere n'ikibereyeho mhm. amadeklarasiyo y'inyuma y'igihe runaka nica amaze mhm. uburyo uburyo abika muri banki nabwo nta banki ririmwo uburyo abantu bakora ibyo bintu basanzwe bakora ku ruhande n'ingana bakora ayandi mabanga bafise bagashaka kubihuza kubera inyungu runaka zidahu utihakwiye kwihwezwa eh. aho onye aho je nibaza yuko jewe ndabikubwiye cyane canke ndabitanze nk'umuhinga ndaba ingene mugabo sinshobora kuvuga ngo reka tuje mu mm. mategeko hanyuma ubwo buhinga mu aba nk'ubu Donald Trump agi tufatire kuvuze wenyene amaze kuja kudandaza amaze kuja kudeklarara ko ari umukuru agiye kuba agiye muri politiki agatwara ingene bigenda abanza kwerekana ubwo butunzi bwiwe bwose afise ah, akabyerekana icyo ni cyambere icyo ni mu Burundi birabaho mbanza duhere ngaho mu Burundi rindira rindira akamara kuja gutwara uhuh. sosiyete yiwe uhuh. ntasubira kugira ikintu cyose gikogwa uhuh. muri iyo sosiyete ntawe bisubira guhurira nawe aca foromerima ntasubira baravuze barabibazwa hose ku isi jemaze imyaka irenga itandatu buraya urabyumva ni ibintu ku isi yose ku isi yose nzima umuntu agiye gutwara no mu Burundi mu mategeko mu Burundi ikindi ngombwa ni ngombwa kuko twiriwe byubahirije amategeko bigomba mu manama makungu hari ikintu bita convention des nations unie contre la corruption ibihugu byose nivyo vyogerako nivyo biraba ni ukuvuga ngo ibintu iyo byubahirije amategeko birafise inzira bikurikizwa mhm. nimba ari umuyobozi runaka nimba ari n'umukuru w'igihugu nimba ari guverineri mhm. ibyiwiwe nk'umutungo wiwiwe mhm. birazwi nta banga arimo amabanga ajejwe arazwi ni ukuvuga ngo ibyo ibyakora nk'amabanga ajejwe birafise intumbero yabyo ariko ibyo afise nk'urudandazwa nabyo biratandukanije n'ibyo asanzwe akora mu mabanga ajejwe rusange mu none niko bimeze mu Burundi niko bimeze nimba dushaka gutuza urudandazwa rwo mu kinywa tubanze dutandukanye eh, tubanze dutandukane urudandazwa mm. ruriko rurakorwa n'abarukora mm-hmm. n'impamvu ruriko rurakorwa niyo twamara kubitandukana tukamenya kimwe kimwe kwacu nk'ingane kiri mm. tuzomenya uburyo tukigwanya tuzomenya n'uburyo ntenyenyera ntenyenyera tugende turabe tuti icokogwa turumva abakora urwo rudandazwa umwe wese akagira ati umwe wese ari afise ukuboko gushika ahanaka mugabo tuje ku turondera inyishu Jean de Dieu Bigirimana icababa c'urongoye ishyirahamwe ry'abadandaza ndengamibe mu karere ka Cibitoke ntabwo ndiko mm. ndarenganya yago twumva ikintu coba gikoga ubona uti kirabereye kugira ngo urwo rudandazwa rutuzwe ku nyungu z'igihugu icokorwa kugira tuvuga karere ka Cibitoke muga tuvuga igihugu cose icoko twashimwiye cyane ku karere ka Cibitoke na cyane cyane kariho gahano rubibi n'u Rwanda mm-hmm. icokorwa nuko habaho kwitanga ko abantu bose bari muri urwo rudandazwa mhm. baba inzego za leta cyangwa se abo bajejwe gukora urwo rudandazwa mhm. muti gute hakabaho ukwigisha abadandaza ukuntu bakwiye gukora urwo rudandaza rujabuka imbibe hanyuma leta nayo ikigisha bano bantu bajejwe gukurikirana abadandaza kuko kenshi uhura aribo bo ba nyirabayazane aho usanga umudandaza aje akamubwira ati mfasha kugira ibidandazwa byanje byinjire akinginga eh, wa muntu ajejwe guhagararira amategeko mhm. cyangwa se ajejwe gutoza aya makore mhm. hanyuma uno muntu nawe akabimufashamo umva ko rero kurutuza si igikorwa cy'umuntu umwe mhm. ni igikorwa cy'abo bantu bose bajejwe ibyo bintu bategerezwa kujya hamwe bakiga bakafata ingingo hanyuma ikindi abantu bagategerezwa kugira umutima wo gukunda igihugu ntibumve ko bari ko bakora ku nyungu zabo bumve ko bari ko bakora ku nyungu rusange kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere gabriel rusire umuti umuti umuti wa mbere mhm. ni uko abantu bo muri leta bose babanza kuva mu rudandazwa ni wo muti wa mbere bimwe bari kuraharira ko na ronaldo bagombe kuva mu rudandazwa foromere bintu by'umuco bishoboka ni ukuvuga badandaza babadandaza bagomba gukora baciye mu muco ntibasubira kuronka ikibanza abo rero nibo tugomba guha ikibanza kandi tugiye muri ya vision ya mbono bavuga ngo Burundi ngene buzaba bwifashe mu mwaka wa 2040 2060 60 ukaba ari igihugu giteye imbere mm. ntibishoboka ata segiteri prive ihari segiteri prive ni ukuvuga bajya bikorera utwabo umusivire umumagisitara umupolitisiye bose bagiye mu rudandazwa hmm. kubera ariho ibintu bica biboneka n'ingoga icyo gice kiba ikibazo gikomeye cyane hmm. ibyo rero nibaza yuko ari ikintu cokoga ubwa mbere eh, ubugira kabiri ni uko amategeko yubahirizwa hmm. amategeko ahari yubahirizwe hanyuma umuntu wese kera ubundi afurika cyane cyane mu karere turimo haragiye harajyaho imiryango haragiyeho sepejeri iyo yari ifise rovore ekonomike na rovore eh, politike hmm. eh, na rovore koperasiyo interinasiyonale cyane cyane dararejo mugabo ugiye kubiraba neza uhereye kuri sepejere ukaja kuri zep ukaja kuri siyerigere ukaja kuri EAC iyo migwi urabona verema ko ibintu byarabananiye byarabananiye cyane baracakora ntibirabananiye eh, ariko hmm. none raba intambara ziri muri aka karere urabe amatata ari hagati y'u rwanda n'uburundi uraba amatata ari hagati ya kongo n'u rwanda eh, uraba amatata ari hagati y'u rwanda eh, nibaza ko yaheze gatoya n'ubuganda eh. gutyo gutyo gutyo gutyo kongo ubuganda n'abantu usanga by'ukuri hariho ibintu by'ibibazo mugabo ugiye kuraba icyo biva mu bisanzwe usanga biva ku izo nyungu rero ikindi kintu tubona tubona ko abarongozi bakwiye kwicara b'ibi bihugu byo muri aka karere bakicara bakaraba ukungene ibyo bibazo bihari bitorera umuti kuko n'ibyo muri kumavuga bya fraude n'ibindi byose bashobora bivuganiramwo ni kamwe mu bintu byinshi cyane botorera umuti hamwe Eli Ronald Boniza umuhinga mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu harakajambo kongera ko kugira duce dusozera mu masegonda eh byinshi babivuze hmm. avuze kwigishwa ko bo kwigishwa bakabona impamvu ibibi yavuze abayobozi bo mu bisata bya leta bakwiye kuva mu rudandazo bakaguma mu mabanga bajejwe ni byiza ni byiza nabyo niko bikorwa ariko ibyo ni agace gatoya navuga ni agace gatoya hari ibice binini mm. birushirije ko nifuza yuko ntitugume turaba mu burundi kuko uburundi ni buto abadandaza b'abarundi ni bakeya uno munsi niba turi ko turaba hagati y'uburundi n'u rwanda ni n'u rwanda rurazamo hmm. ngo umudandaza wo mu rundi muri urwo rudandaza rutemewe n'amategeko ntareko yibona nk'umudandaza wo mu rundi gusa niko yibona nk'umudandaza w'akarere nibaza yuko naho hoba kwigishwa hoba kwigishwa mu buryo bwagutse hmm. mu buryo bwa bushingiye kuri politike nationale y'ubwo bucuruzi mhm. kuko ibikorwa byose yaba uburimyi ubworozi byose birafite politiki nationale ariho ya mategeko ava ariho kubishyigikira biza bikanabandaniriza abo abo basanzwe bafise imirimo bajejwe kwitandukanya nayo bakabona navyo nyene ni byiza mugabo navyo nagace gatoya ahubwo jewe ico nifuza canke mbona cokogwa nuko akarere muri rusange umurundi yifuza gukorera mu Rwanda akorera atantambanya afise umunyarwanda yifuza gukorera mu Burundi gushora ibintu vyo mu Burundi akabikora nk'umurundi asanzwe akorera nga mu Burundi ku buryo atatandukaniro agende kumugaragaro mugabo kumugaragaro kuberega benshi ugiye no kunaraba baca muri ibyo binywabi mm. kubera kuko hariho n'ababona yuko amategeko kumbure ataraborohereza bitewe n'amategeko ya nona n'uburyo biriko birakorwa n'amategeko ahari agenga ibyo bintu biriko birakorwa mm-hmm. ariko mu by'ukuri nimba turi mu karere kamwe ni uko twifuza kuba abanyamuryango buzuye mm-hmm. hanyuma uburyo bwashyiriweho kunganira abo badandaza sinitaye ko ari umuyobozi sinitaye ko ari muntu runaka umudandazo tuvuga umudandazo mm. ko turi ko tuvuga urudandazo nimba hariho gahunda gahunda zo kumwunganira zimwunganire ku rugezo rumwe yaba ari umutanzaniya yaba ari umurundi yaba ari ni nabyo bizotuma na rya faranga ryacu rigira agaciro mm. kubera ko ntituri ko tudandaza mu burundi gusa turi ko tudandaza muri tanzania ariko muga dufise ingufu ziri muri ziza kunganira umurundi kubera kuko ntakiri umurundi ku isoko ry'akarere mm. nkakaza mu mbabarire gato umunota umwe hakaza n'ikindi novuga ngo umurongo ngenderwako akenshi abakora ubwo bucuruzi ni uko ata murongo ngenderwako bafise bari ko babikora bafise intumbero yihe hari abafise intumbero yabo ku giti rusange mugabo dukwiye kugira n'intumbero rusange kuko umuntu nimba ariko aracuruza uno munsi azoraba yuko yateye imbere bitewe n'intumbero yari afise cyangwa igihugu cyatewe n'intumbero n'umurongo w'intumbero runaka uhari mm. ngo ibyo byose bizotuma na wa wundi afise amabanga ya leta leta ashaka gutakaza kugira ngo nshimire n'abo batumire bacu eri ronald de boniza umuhinga mu bijyanye n'urudandazwa mpuzamakungu jean dodieu bigirimana eh, icegera cy'ubuserukira ishyirahamwe ry'abadandaza ndengambibe bakorera mu karere ka Cibi cy'ibitoke hamwe na gaburiyeri rufsiri eh, arongoye ishyirahamwe orikome ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta twari twifuje kuba kumwe Eh, na buramatari w'intara ya Cibitoke muri kino kiganiro ariko ntiyashoboye kuhashika nkengurukire rero na Vestine Butoyi yarahagarariye kino kiyago mu buhinga bw'ivyuma hari Alphonse Kubwimana kumwe na Jerome Ndayishimiye kikaba cari kiremeshejwe nanje Leonce bitariho banuye ndabifuriza mwese kuroranirwa mu banyu no mu byanyu mugira aho muba mwubahwe